Mu'min kishi Qur'oni Karimdagi har bir so'z, har bir oyat haq, botilmas deb e'tiqod qilmoqligi kerak. Qur'oni Karimdagi har bir Allohning so'zi bo'lar ekan sidiq bu kizibmas deb isbot qilmoqligi kerak. Allohning kalomi hidoyat zalolatmas deb isbot qilmoqligi kerak va shubhasiz bo'lgan yaqin deb bilmoqligi kerak. Mo'min kishining zaruriy bilishligi bo'lgan narsa ilmlardan bittasi shudir. Va shu bilan bir qatorda mu'min kishi Alloh subhanahu va taoloning hamma payg'ambarlari avvallaridan to oxirlarigacha hammalari Allohning bandalarini tavhidga chaqirishlik uchun payg'ambar bo'lishganlar. Bu tavhid avvalgi darslarimizda aytganimizdek tavhidul ibodat ekanligini yaxshi bilmoqligimiz kerak. Chunki har bir payg'ambar Alloh subhanahu va taolo tarafidan xalqlarga "Ubudulloha ma lakum min ilahin g'ayruh" "Alla ta'budu illalloh" mana bu kalimaga ma'mur bo'lishlar. Ya'ni tavhid asosi bo'lgan tavhidul iboda, ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilishlik ta'limini o'rgatishlar. Va shuni o'zlarining olib kelgan avvalgi payg'ambarlardan tortib to oxirgi payg'ambar Muhammad alayhissalom shu davrgacha olib kelgan yo'l islom yo'li Allohning o'zigagina ibodat qilish yo'lini olib kelishganligini e'lon qildilar. Payg'ambarlar bilan xalqlar o'rtasidagi husumat Allohning rububiyatida bo'lgani yo'q. Allohning rozi sifatida bo'lgani yo'q. Chunki mushriklar hammasi tan olishadilarki Alloh subhanahu va taoloning roziq ekanligiga, xoliq ekanligiga va koinot yerning Rabbi ekanligini tan olishadi. Qur'oni Karimdagi oyatlar hammasi bunga ochiq dalolat qiladi. Biz avvalgi darslarimizda bu oyatlarni hammasini keltirib, bularni hujjatlarni hammasini olib keldik jome bo'lgan oyat saidu billah qul man yarzuqukum minas samai val ard amman yamliku as-sam'a val absar va man yukhrijul hayya minal mayyit va yukhrijul mayyita minal hayy va man yudabbirul amr fasayaquluna Alloh faqul afala tattaqun mana bu oyat bizga mushriklarning Allohni rozi sifatiga tan olishganligi Allohning muhyi va mumit tiriltiruvchi va o'ldiruvchi sifatlarini tan olganligini va Allohning Rabbil alamin ekanligini tan olganligini va man yudabbirul amr shunga dalolat qiladi. Koinot yerni Alloh yaratganligini tan olishganligiga dalolat qiladi. Istaidu billah va la in sa'altahum man xalaqas samawati val arda la yaqulunalloh. Demak, payg'ambarlar bilan odamlar, xalqlar o'rtasidagi husumat bu tavhidda bo'lgan emas, balki tavhidul ibodatda. Ular ibodatni Allohga ham ibodat qilishardi va boshqa o'zlari e'tiqod qilishgan tosh va bu haykallar hammasi o'tgan ummatlardagi solih kishilarning ramzidir. Mana shunga ibodat qilishardi. Shu maqsad bilanki bizlarni Allohga yaqin qiladi deb, Allohning huzurida bizlarni shafaat qiladi deb e'tiqod qilishardi. Shun bilan ular mushrik bo'lishdi va payg'ambarlar bilan ularning o'rtasida kelishmovchilik bo'ldi. Payg'ambarlar bu narsalardan voz kechishlikka buyurishdilar va shular o'rtasidagi husumat faqat iymon va shirk masalasi deydi birodarlar. Chunki Allohni inkor qiladigan kofir yaqin tarixda vujudga keldi. Demak, bu haqiqat, bu ibodatni vahdoniyati, ibodatni faqat Alloh subhanahu va taologa qilishlik mo'min kishining birlamchi haqiqati bo'lmoqligi kerak. Bu narsa bilan hech qachon uning yodidan ko'tarilmasligi kerak. Biz bugungi darsimizda mavzusini o'zgartiramizda islom kalimasi o'zi Alloh subhanahu va taoloning hukmiga taslim bo'lishlik ma'nosini bildiradi. Va islom kalimasi silm ma'nosi ya ayyuhallazina amanu آمنوا fis silmi السلم كافة ey iymon keltirgan kishilar silm salomatlikka kiringlar salomatlik e'tiqoddan shirkdan salomatlik hayotda itminoni qalbi xotirjamlik salomatligiga kiringlar mo'min kishining aqidasi uning xotirjam qilib qo'yadi. U hayotda Alloh subhanahu va taoloning yaratgan koinoti bilan o'zining yuborgan nizomini o'rtasida qarama-qarshilik bo'lgan holatda yashamaydi. Koinoti yerni Alloh yaratgan. insonni Alloh yaratgan va shu insonning saodat nizomini ham Alloh subhanahu va taolo jo'natgan. Shuning uchun mu'min odam qarama qarshilik mashaqqatida yashamaydi boshqalarki Allohning yaratgan koinotida odamlar tarafidan tuzilgan nizomda yashashlik bilan qarama qarshi bo'lgan holatda yashaydida o'zi qandaydir bir baxtsizlikni his qilib yashaydi bu baxtsizlikning qayerdan kelayotganligini bilmaydi bu baxtsizlik alloh subhanahu va taoloning yaratgan yerida Alloh yaratgan insonning odamlar tarafidan yuborilgan, olib kelingan nizomida yashashlikdan bu baxtsizlik kelib chiqadi. Mana bu sirni iymonsiz kishilar bilmasdan yashaydi. Shuning uchun bugungi darsimizda islomning bir shiorlaridan bo'lgan mo'min odamning mo'min odamning ustidagi bo'lgan haqqi salom haqida biz bahs yuritamiz. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu va tusallimu ala ahliha boshqa sura nurning yana boshqa oyatlarida فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة سورة النساء آيات لردى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها mana bu oyatlar xususan oxirgi uchinchi oyat kishiga salom berilgan vaqtda uning javob berishlikka Alloh tarafidan ma'mur bo'lyapti. Afzalroq surat bilan yoyinki shu berilgan salomni qaytarishlikka ma'mur bo'lyapti. Abdulloh ibn Amr ibn al-As roziyallohu anhu shular bu kishidan rivoyat qilingan hadis sharifda أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف Bu hadis muttafaqun alayh hadis. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan bir kishi savol qildiki, islomning qaysinisi yaxshi? Ya'ni islomdagi amallarning qaysinisi yaxshi? deb savol qilganda javob berdilarki, taom yedirmoqligi dedilar. Va tanigan va tanimagan kishiga salom berishingiz dedi. Demak, taom yedirish va tanigan va tanimagan odamga salom berishlikni islom deb islomning yaxshisi deb atadilar abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki لما خلق الله تعالى آدم قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوه ورحمة الله متفق عليه alloh subhanahu va taolo odam alayhissalomni yaratgan vaqtida odamga xitob qilib aytdiki boring mana bu toifa maloikalarga salom bering va sizga nima javob qaytarishadi bunga quloq soling chunki bu bu kalima sizning salomingiz va sizning zurriyotingizni salomi dedi odam alayhissalom assalomu alaykum deb maloikalarga salom berdilar maloikalar assalomu alaykum va rahmatulloh deb rahmatullohni ziyoda qildi Mana bu salom birodarlar islom olib kelgan yo'l. Chunki islom salom yo'li. Birinchi mu'min odam mu'min odamga uchragan vaqtda salom beradi. Assalomu alaykum. Bu narsa o'zi tarafidan unga bir salomatlikni va o'zining iymonli kishi ekanligiga dalolat qilsa, u javob ham o'zining iymon va u tarafidan ham bunga salomatlik e'lon qilinadi rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan baro ibn azib roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis sharifda aytadilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bizlarni yetti narsaga buyurdilar bittasi kasalni ko'rishlikka janozalarga ergashishlikka va aqsa urgan odamga javob berishlikka zaif odamga yordam berishlikka va mazlumga yordam berishlikka salomni fosh qilishlikka va qasamda bor bo'lishlikka qasamni bajarishlikka buyurdilar muttafaqun alayhi hadis sharif imom buxoriy va imom muslimning jomi sahiylarida keltirilgan abu hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salomni jannatga dohil bo'lishlikka sabab ekanligini bayon qildilar. La tadkhulul jannata hatta tu'minu va la tu'minu hatta tahabbu. Avala adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu salama baynakum. Imom Muslim jami sahihlarda keltirganlar. Jannatga iymon sifatiga ega bo'lmasanglar kira olmaysizlar dedilar. iymon sifatiga ega bo'lishlik uchun muhabbatlashmoqliginglar kerak dedilar ming afsus mo'minlar o'rtasidagi mana bu sifat hozir yo'qolib boryapti birodarlar muhabbatlashish bo'lmaguncha iymon sifatiga ega bo'lolmaysizlar dedilar ya'ni olloh yo'lida muhabbatlashish insonlarga bu islom yo'lida muhabbatlashish nasib bo'lmaguncha insonlar iymon sifatiga ega bo'lolmaydi deb rasululloh sollallohu alayhi vasallam ogohlantiryaptilar sizlarni agar qilsanglar muhabbatlashadigan bir yo'lga yo'llab qo'yaymi dedilar va javobini aytdilarki salomni o'rtanglarda fosh qilinglar dedilar ya'ni salom beringlargina deb qo'ymadilar salomni fosh qilinglar dedilar abdulloh ibn salom roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan eshitdim deydilar ya ayyuhannas afshu salama va at'imu ta'am vasilul arham va sallu va niyas va nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Imom Tirmiziy o'zlarining hadis to'plamlarida keltirilgan keltirgan hadis shariflardan. Ey odamlar, salomni o'rtada tosh qilinglar. Taom yediringlar va Alloh buyurgan qarindoshlar bilan aloqa bog'langlar. Va odamlar uyquda bo'lgan holatda namozda bo'linglar dedilar. Ya'ni tahajjud namoziga ishora bo'lyapti. Shunda jannatga salomatlik bilan kirasizlar. Mana bu hadis sharif ham dalolat qilyaptiki, shunchalik tahajjudga buyurgan, silai rahamga buyurishlaridan, taom yedirishlikka buyurishlardan ilgari salomni fosh qilishlikka buyuryapti. Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu aytadilar-ki, Abdulloh ibn Umarni oldiga kelardim. Bu kishi bilan birga bozorga borganliklarini aytadilar. Bozorga borganimizda Abdulloh ibn Bay qilib turgan odamni oldidan o'tsalar ham, miskinni oldidan o'tgan bo'lsalar, kimni oldidan o'tgan bo'lsalar ham salom berib o'tardilar. Tufayl ibn Ubay ibn Ka'b aytadilarki, Abdulloh ibn Umarni oldiga bir kun keldim. U kishi meni bozorga o'zlariga ergashib borishlikni mendan talab qildilar. Men aytdimki, bozorda nima qilasiz? Bozorda biror bir joyda bir oldi sotib qilmasangiz, doim kelsam meni bozorga birga olib chiqishlikka majbur qilasiz deganlarda javob aytdilarki, bu yerda men siz bilan bir o'tirib gaplashmoqlik uchun keldim deganlarda javob berdilarki, "Ya Aba Bakr" dedilar. ya'ni qorinli kishi ekanlar ya aba batn dedilar biz salom uchun chiqamiz odamlardan shu sunnat yo'qolib boryapti mana shu sunnatni ihyo qilishlik uchun odamlar oldi sotdi bilan ovora bo'lib ketib salomni yo'qolib boryapti shu salom berib shu sunnatni ihyo qilib bozorda oldi sotdi bilan mashg'ul bo'lib qolgan odamlarga shu sunnatni esdan chiqarib qo'ygan odamlarga bu salom berib kiramiz dedi abdulloh ibn umar bu kishi juda ulug' sahobalardan bu kishini bozoriga faqat salomni fosh qilishlik uchun chiqishlari ham bir juda diqqatga sazovordir birodarlar salomni kayfiyati qanday bo'lishligi kerak degan savol bo'ladi. Salomning kayfiyati hamma ulamolarning ittifoqi bilan salomni boshlovchi odamga mustahabki assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh deyishligi. Agarchi salom berilayotgan odam bitta bo'lsa ham kalimani jam suratda keltirishligi mustahab deyishganlar. javob beruvchi ham va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh deyishligi bu mustahab deyishganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam oysha roziyallohu anhu bilan birga o'tirganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki bu hadisni oysha roziyallohu anhu rivoyat qilyaptilar هذا جبريل يقرأ عليك السلام dedilar قالت قلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته bu Jibril sizga salom beryapti dedilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Shunda aytdilarki, Jibrilga ham salom va Allohning rahmati bo'lsin va barakoti bo'lsin deb javob qildilar. Ya'ni islom Allohning butun payg'ambarlariga vahiyni olib kelgan Jibril alayhissalom Oyisha radhiyallohu anhoga salom berganliklarini payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam e'lon qilyaptilar salom shunchalik muhim narsa ekanligini bildiryaptilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning odat sharifalari anas roziyallohu anhu rivoyat qiladilar كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا إمام بخاري رواية qilganlar biror bir so'z gapirmoqchi bo'lsalar xalqlarga uch bor gapirardilar hatto bu kishidan tushunib olinishligi uchun agar biror bir jamoa oldiga kelsalar hadis sharifda ala qavmin ko'pchilik oldiga kelganliklariga ishora bo'lyapti ularga salom beradigan bo'lsalar uch bor salom berar ekanlar ya'ni bu hadisni imom navaviy hada mahmulun ala ma idza kana al-jam'u katiran ya'ni ko'pchilik bo'lganligiga uchun bir tarafga o'ng taraflariga va ro'barolariga va chap taraflariga qarab uch marta salom berishlariga ishora deb aytadilar savol bo'ladiki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ba'zi bir ayollarga salom berganmilar yo'qmi degan savol bo'ladi mana bu hadis sharif asmo binti yazid roziyallohu anhodan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallamning masjid oldidan bir kun o'tganliklari masjidda ayollardan bir jamoa o'tirgan edi imom termiziy rivoyatlari qo'llari bilan salomga ishora qilib o'tdilar ya'ni salom berib o'tdilar uzoqroqda bo'lganliklari uchun bu yerda lafz bilan ishorani jamladilar chunki uzoqroqda bo'lgan kishilar lafzni salom kalimasini eshitmay qoladigan bo'lsa qo'l bilan ishora qilishlikka mana bu hadis hujjat bo'ladi birodarlar kishi o'zining oilasiga mahramlaridan bo'lgan ayollarga salom berishlik haqida yoyinki mahram bo'lmagan odamlarga salom berishlik mahramlarga salom berishlik mutlaqo mumkinligi mahrammas bo'lganlarga fitnadan salomat bo'lish sharti bilan salom berishlikdir سهل بن سعد رضي الله عنه رواية كانت فينا امرأة وفي رواية كانت لنا عجوز نأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا إمام بخاري رواية الجلال sahl ibn sad roziyallohu anhu aytadilarki madinada bir ayol bor edi ba'zi rivoyatlarda qariya kampir bor edi bu kishi sil mevasi yerni tagida bo'ladigan narsani mana bizlarda sholg'om turib bular mevasi yerni tagida bo'ladi silkni usuli deb ya'ni uni ildizi yeyiladigan narsa shuning silkning usul ya'ni mevasidan bizlarga ovqat pishirib kelardi qozonga tashlab buni maydalab arpaning bir donidan maydalab turib aralashtirib bir ovqat hozirlab kelardi juma namozini o'qiganimizdan keyin jumadan qaytishimiz bilan u kampirga yoinki ayolga salom berib berardikda bizga shu ovqatni taqdim qilardi hatto ba'zi rivoyatlarda juma kunini ba'zida sog'inib qolardik shu ovqat uni shu kampir pishirib kelganligi uchun deb ham rivoyat qilgan ashoblar bunaqa nifoqni nifoq bo'lmagan ularda bizlarda birodarlar hech bu narsani ochiq qalbimizdagi narsani bir bir daqiqadagisini aytadigan bo'lsak ancha bir xunuk narsalar chiqib ketadi ashoblar ochiq shu so'zni aytib qo'yaveradi insonning tabiati bu narsa borini ochiq aytishadi mana bu bizda mahalla istishod shuki salom berardik bu ayolga deyaptilar demak ajnabiya sahobalar salom berishligi mana bu fitnadan xotirjam bo'lishlikka mana shu hadis hujjat bo'ladi. Ummahoni dan rivoyat qilinadiki, binti Abi Talib radhiyallohu anha aytadilarki, "Ataytu an-nabiy sallallohu alayhi va sallam yawm al-fath wa huwa yaghtasilu wa Fatimatu tasturuhu bi thawbin sallamtu Imom Muslimning jami sahihlarida keltirilgan. ummihoniy roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki men nabiy sollallohu alayhi vasallamni oldiga fathi makka kunida keldim u kishi g'usul qilayotgan ekanlar fotima roziyallohu anha qizlari u kishini bir narsa bilan to'sib turgan ekanlar salom berdim shu bu hadisni davomi borki shunda bu salomga javob berdilar ummihoniy ekanligiga ishora qildilar va boshqa bir e, ta'min bir kishiga omonlik berishlik haqida bir suhbat bo'lgan ya'ni ummahoniy bir kishiga omonlik bergan bo'lsa ya'ni omonlik deb shuni aytamizki mabodo islomga bir zarar yetkazgan odam qatlga hukm qilib qolingan bo'lsa qayerda uchrasa qatl qilinsin degan narsa kelishligidan ilgari biror bir kishi buyruq berib omonlikka olib qo'ygan bo'lsa ya'ni sizga zarar yetmaydi deb qo'ygan bo'lsa alloh subhanahu va taoloning marhamati bilan islomda birodarlar bir oddiy mo'min birovga omonlik bersa shu omonlikka o'tadi Ummahoni omonlik bergan edilar shunda ba'zi bir kishilar ya'ni amakimni o'g'li buni qatl qilaman debdi ummahoni omonlik bersa ham shuni shikoyati bilan keldim deganlarda siz omonlik berganga biz omonlik berdik dedilar ya'ni ummahoni bir ayol omonlik bergan hukmni tamomiy omonlikka o'tkazdilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam shu voqea bilan fathi makka kunida kelgan edilar bizga shu yerda salom berganliklarini zikri bizga hujjat bo'ladi sunana abu dovudda va imom termiziyda mana bu hadisni avvalgi hadisni mazmuni ham borki rasululloh sollallohu alayhi vasallam masjidni oldidan o'tdilar ayollar jamoasi o'tirgan edi qo'llari bilan salom ishora qilib o'tdilar demak bir odam shundan biz o'zimizga xulosa chiqaramizki sayyoralarda ketayotganda u bir salomimizni eshitmaydigan vaqtda qo'l bilan va lafzni aytib turib qo'l bilan ishora qilib salomlashib o'tishlik mana shu sunnatga muvofiq ekan salomni ba'zi vaqtlarda rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga abu jurayinil hajaymiy kelganliklarini roziyallohu anhu rivoyat qilib aytadilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldiga keldimda alaykassalam ya rasululloh dedim ya'ni alaykassalam ya rasululloh dedim assalomu alayka demadilaru alaykassalam ya rasululloh dedilar shunda la taqul alaykassalam fa inna alaykassalam tahiyatul mauta dedilar alaykassalom demang bu alaykassalom o'lganlarni salomi bu dedilar yani. o'lganlarga shunday salom beriladi dedilar Salom berish odoblarida Abu Hurayra radhiyallohu anhu payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan shu hadisni rivoyat qilyaptilarki, yusallimur rokibu alal mashi val mashi alal qa'id val qalilu alal kathir. Muttafaqun alayh. Markabga mingan odam piyoda odamga salom beradi. Piyoda yurgan odam o'tirgan odamga salom beradi. Oz bo'lgan kishilar ko'p odamlarga salom berib o'tadi. Abu Umoma roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki inna avlannasi billahi man bada'ahum bissalam ya'ni Allohga odamlarning eng haqlirog'i salomni avval berganlari dedilar bu hadisni boshqacha turda aytildiki ya rasululloh arrajulani yaltaqiyani ayyuhuma yabda'u bisalam qala awlahuma billahi ta'ala dedilar ikki kishi bir biriga uchragan vaqtda qaysinisi salomni boshlaydi deganlarida Allohga eng haqlirog'i salomni boshlaydi dedilar. Ya'ni salomni bergan odamning ko'proq bir afzalroq odam ekanligiga ishora bo'lyapti. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan namozlarda ruku sujudni rioya qilmasdan namoz o'qigan kishining bayoni bo'lgan hadis sharifda hammanglar buni eshitgansizlar namozni ruku sujudlarni bir kishi ado qilmasdan komil suratda ado qilmasdan tez ruku tez sujud qilgandan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldiga kelib salom berdi shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam salomiga javob qaytarib qayt namozingni boshqalardan o'qigin sen namoz o'qiganing yo'q dedilar shu narsa qaytib salom qaytib yana namozni o'qib yana shu suratda namoz o'qib qaytib keldi shunda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam uch marta shu so'zni takrorladilar ulamolar hujjat qilib mana shu hadis sharifni tadilul arkon farz deyishadilar chunki namoz o'qiganing yo'q deganlar abu hanifa rahimaulloh bu hadisni komil namoz o'qiganing yo'qqa tabil qilib vojib deydilar demak eng yengil aytilgan so'z tadilul arkon vojibdir birodarlar mana bu namozni biz rioya qilib o'qimoqligimiz kerak biz bu yerda salomni uch marta berdilar har kelganlarida salom berdilar demak shu hadis hujjat bo'ladiki bir kishi eshikni ochib tashqariga chiqqan bo'lsa qaytib kelganda yana salom beradi yana bir marta chiqib ketsa yana qaytib salom berishligi sunnatdir birodarlar mana bu hadis undan ham aniqroq dalolat qiladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki abu hurayra roziyallohu anhu rivoyat qiladilar فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه abu dovudni sunanlarida keldi biz bittalaringlar bir birodariga ro'baro bo'lgan bo'lsa salom bersang salom bergandan keyin shunday o'rtalarida yurib ketayotganda bir daraxt o'rtalarini ajratib yubordi yoki bir devor yoki biror bir kattaroq tosh bo'ldida shu o'rtalarda ikki tarafga yurib yana uchrashib ketishi shunda yana qaytib salom bersin dedilar ya'ni shunchalik salom tosh bo'lishligi uchun mo'minlarni o'rtasida salom nihoyatda bir tosh bo'lishligi kerak anas roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga o'n yil yoshlik davrlarida xizmat qilganlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ko'p odoblarni o'rganganlar anas roziyallohu anhu aytadilarki قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك imom termiziy rivoyat qilganlar ey o'g'ilcham dedilar agar ahlingizni oldiga oila a'zolaringizni oldiga kirsangiz salom bering sizga va ahli baytga barakot bo'ladi dedilar go'dak bolalarga katta yoshdagi kishilarning salom berishligi haqida anas roziyallohu anhudan rivoyat qilinadiki أنه مر على سبيان فسلم عليهم وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله متفق عليه ashablarning Alloh rozi bo'lsin hammalaridan ulardagi odobni har biriga payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan hujjat bor edi hatto ular har bir narsani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qilgan bo'lsalar qilishardilar va qilib turib shuni rasululloh sollallohu alayhi vasallam qilganlar deyishardi anas roziyallohu anhu go'dak bolalarni oldidan o'tdilarda ularga salom berdilar va aytdilarki rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday qilardilar men shuning uchun shunday qildim dedilar salom allohning rahmati birodarlar bu salomni mo'min kishiga aytiladi kofirga salom yo'q birodarlar agar bir kishi o'zining kofirligi aniq bo'lsa unga biz salom bermaymiz chunki salom Allohning rahmatidir Allohning rahmati faqat mu'minlarga bo'ladi savol bo'ladiki haqiqiy kofirligi aniq bo'lgan odam sizga salom bersa nima deysiz javob berishimiz kerakmi yo'qmi Anas radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharif bunga javob bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Iza sallama alaykum ahlul kitabi faqulu alaykum." Muttafaqun alayhi hadis. Agar ahli kitoblar sizlarga salom bersa, va alaykum deb qo'yinglar. Yahudlar sizlarga salom bersa, va alaykum deb qo'yinglar dedilar. Chunki yahudlar ko'plari mu'minlarga assalomu alayka deb salom berishadi. Som arab tilida o'lim degani. ya'ni o'lim senga bo'lsin degan shunda va alayka deb senga va alayka deb qo'yilsa nima degan bo'lsang o'zingga bo'lsin degan bo'ladi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning mana bu hadislari har biri bizga yo'llanma usoma roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda biror bir majlisdan o'tib qolsak savol bo'ladiki bunda mo'minlar ham mushriklar ham bo'lsa salomni berishimiz qanday bo'ladi degan vaqtda mana anna nabiy sallallohu alayhi va sallam marra ala majlisin fihi akhlatun min al-muslimin wal mushrikin al-awthan wal yahud fasallama alayhim an-nabiy sallallohu alayhi va sallam bir majlisdan o'tdilarda bunda musulmonlar va mushriklar bor edi ya'ni butparastlar yahudlar bor edi shunda salom berib o'tdilar ya'ni bunda g'olibni iste'mol qilib va musulmonlarni hisobga olib salom beriladi Shuning uchun ham Rum hukmdoriga yozgan maktublari Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Hiraqlga yozganlarida assalomu alayka demadilar xatlarda. Assalomu ala man ittaba'al huda dedilar. Hidoyatga ergashgan odamga Allohning rahmati bo'lsin dedilar. Hiraql musulmon bo'lmagan edi. Hiraqlni dinga, islomga da'vat qilgan vaqtlarda shunday hassos bo'lganlarki, assalomu alayka demaganlar. assalomu ala man ittaba'al huda deganlar hidoyatga ergashgan kishiga Allohning salomi bo'lsin deganlar mana bu narsa bizga hammasi ta'limdir birodarlar salomning majlisdan turgan vaqtda salom berishlik payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan abu hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladilarki qala rasululloh sollallohu alayhi vasallam عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم فليسلم وإذا فإذا أراد أن يقوم فليسلم فليست الأولى بأحق من الآخرة أبو داود وإمام الترمذي hadis to'plamlarida keltirilgan sizlarning bittalaringlar majlisga yetib kelsa salom bersin va majlisdan turmoqchi bo'lsa salom bersin keyin avvalgi salom keyingisidan haqliroq emas ya'ni avvalgisi afzal bo'lib keyingisi pastroq emas kelgan vaqtidagi salom bilan ketayotgan vaqtdagi salomning sunnatligi barobardir birodarlar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan ribiy ibn hirosh roziyallohu anhu rivoyat qiladilarki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni oldilariga uyda o'tirganlarida bir kishi izn so'rab keldi izini shu bordiki kelaveraymi dedi hozirgi vaqtda ham shu iznni shu surati ko'p topiladi birodarlar kiroraymi deyiladi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لخادمه اخرج إلى هذا فعلمه الاستئذان bunoni oldiga chiqib xodimlarga aytdilarki ruxsat so'rashlikni ta'lim berib qo'ygin dedilar qul assalomu alaykum adkhulu avval salom berib keyin kiraymi desam dedilar bu so'zni u odam eshitib turdi faqola assalomu alaykum adkhul assalomu alaykum kiraymi dedi فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم فدخل ruxsat berdilar kirdilar chunki izn ko'z uchun qilingan birodarlar sahl ibn sad roziyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytganlarki ruxsat so'rashlikni ko'z uchun qilingan bir odam eshikni ochib kirsam bo'ladimi desa uni endi demasdan kirsa ham bo'laveradi chunki u ko'z uchun ruxsat bo'lgan u qara bo'lgandan keyin hovlini ichiga endi ruxsat so'rashligini so'ramasligini farqi yo'q birodarlar izn ko'z uchun bo'lgan shuning uchun islomda mabodo bir kishi eshikni ochib ichkariga qarab turgan vaqtda shu ichkaridan bir toshni biroz chertib shuni ko'zi o'lib kishi islomda qisos olinmaydi shunda. Chunki izinsiz islomning odobiga zid ish qilgan. Alloh subhanahu va taolo uyni Alloh ja'ala min buyutikum sakana. Uyni orom qildi. Endi uyda inson oromda bo'lish kerak. Ayollar u yerda o'zining mahramlarigina bo'lishi kerak, xotirjam yurishligi kerak. Shuning uchun islom birovni uyiga izinni qattiq oldi hatto qur'oni karimda farzandlarni ham ta'lim berdiki ota onalarning uyiga va kirayotgan soatning uchta soatda izn bilan kirishlikni ta'lim berdi من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء uchta vaqt subhidan ilgarigi vaqtda izn so'rab ota onalarni oldiga kirishlikka ruxsat berdi va issiq vaqtda inson ba'zi libosini yengillab nihoyatda havo issiq bo'lganda yengillab o'tirgan soatda ham bunaqa issiq soatida izn so'rab kirishlikka ruxsat berdi izn so'rashlikka ta'lim berdi va xufton namozidan keyin ham izn so'rashlikka ta'lim berdi nima uchun farzandning ko'zi biror bir xunuk holatga ko'zi tushib qolsa shu bilan qalbida volidasiga yo dadasiga nisbatan ehtirom yo'qolib qolishligi mumkin. Va boshqa hikmatlar. Biz u hikmatlarni tekshirmaymiz. Allohning bizga bergan ta'limi kifoya qiladi. Bu yerda biz bugungi darsimizdan ko'pchilik ajablanishligi mumkinki, juda bir o'zlaricha men buni oddiy narsa deb aytmayman. Juda bir salom berishlik haqida bir oddiy masala haqida bir masala bo'ldi deb aytib qolishlari mumkin. Lekin bu oddiy masala emasligimiz kerak. Salomni fosh qilish jannatga kirishlikka sabab dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Iymon, muhabbatlashish va jannat. Shuning asosi salomni fosh qilishlik dedilar. Shuning uchun mu'minlar jamoasida salom fosh bo'lgan. Shun bilan ular muhabbatlashgan va inshaalloh jannatga daxil bo'lishadilar. Shuning uchun biz boshqalar biz islom dinini qadriga yetishimiz kerak islomimizni qadriga yetishimiz kerak yigirma uch yil muddatda rasululloh sollallohu alayhi vasallam hamma yo'llanmani bizga berdilar shuning uchun bu yo'llanmalarni qadrlashmoqligimiz kerak salom haqida boshqalarning ta'limiga biz muhtoj emasmiz birodarlar ularning hatto boshqalarning hayotda uchrashganda bitta bir kalimalari ham yo'q birodarlar Shu mana shu islomdan shu kalimani olishadilar. Bu ba'zi vaqtda boshqa ajnabiy millatlarning salomini bermasligimiz kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yangi islomni qabul qilingan vaqtda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga sabahal xayr deb turib bir kishi salom berdi. Ya'ni odatda boshqalar mana ertalabki salom deb kunduzda boshqacha salom beradigan boshqa tillarda bor, biz uni aytib o'tirmaymiz. arabchasiga sabahal xayr deydi ertamanda alohida sabahal xayr degan kalimani aytganlarida alloh subhanahu va taolo bizga assalomu alaykum salomga almashtirib qo'ygan dedilar ya'ni ajnabiy millatlarning islomdan tashqari bo'lgan kishilarning uchrashgan vaqtidagi kalimani ham aytishlikdan hazar qildilar shuni bilib qo'ymoqligimiz kerak birodarlar mo'minlar o'rtasidagi bu salomni boshqalar undan ozgina bir shundan iqtibos olishadilarda shu narsada ham boshqalar muhtojdir deb bizga bildirgan biz hech qanday hayron millat emasmiz biz hayron qolgan holatda qo'ymadi alloh subhanahu va taolo bizlarga payg'ambar jo'natdi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam komil tarbiyani olib keldilar oliy xulqlarni kamoliga yetkazishlik uchun payg'ambar bo'ldim dedilar odam alayhi alayhissalomdan tortib to muhammad alayhi alayhissalomgacha axloq ta'lim bo'lib keldi bu kishi itmom kamoliga yetkazdilar shuning uchun bizni islomdagi kishilar agar xohlagan soatlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ergashmoqchi bo'lsalar shu soatda ular istagan narsalarni qur'oni karimdan va hadis sharifda topishadilar so'zimizning avvali mo'min kishining e'tiqodi qur'oni karimdagi bayon qilingan narsa haq deb e'tiqod qilmoqligi kerak qur'oni karimda bizlarga hamma saodatimizga sabab bo'ladigan narsalar bayon qilingan va badbaxt bo'lib qolishligiga sabab bo'ladigan narsalardan ogohlantirilgan olloh buyurgan narsalarning eng asosiysi tavhid ya'ni tavhidul iboda bo'lib olloh qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir birodarlar alloh subhanahu va taolo tavhid yo'liga yo'llasin va shirkdan saqlasin biz bu suolni fosh qilishlik haqida yerda so'rabdilarki, ba'zi odamlarda shunaqa narda boshqa narsa o'p o'ynayotgan odamlarga salom berishimiz qanaqa degan savolni berdilar Biz aytamizki, narda haqida aytdiki, kim narda o'yini o'ynasa, qo'lini to'ng go'shtiga tekkizibdi deganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shuna bo'lgandan keyin bu odamlarga biz shuni bilamizki tanigan va tanimaganga salom berish deganda mo'min odamga salom berish deymiz agar bir odam sunnatga rasululloh sollallohu alayhi vasallamning man qilgan narsasini qilmagan odamga bidatkor odamga buni salom bermasa bo'laveradi birodarlar birodarlar bu yerda bir kitobni so'rabdilar hadisi usturiyni haqida so'rabdilar hadisi usturiydagi hadislar birodarlar ko'plari ba'zilari mavzu hadislar bular sahih hadislar emas, birodarlar. Shuning uchun bu kitoblarni bir nima qilib qo'yishlik kerak. Ko'proq hozirgi vaqtda mavzu hadislarni bilan bo'lgan kitoblar ko'p chop etilyaptiki, islomda yoshlar shak shubhada bo'lib qolishliklari uchun. Shuning uchun bizlarga sihohi sita bor. Mana Imom Buxoriy, Imom Muslim mana o'qib beryapsiz, Mana bu hadislarni ko'proq shunga urinishlik kerak. biz mana hadis deb birdan hozir har birini sanab bergani bizni vaqtimiz yetmaydi unga bu yerda so'rabdilarki tashahhuddan keyin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ma'sul o'qigan duolari mana hadis kitoblarda bor shularni o'qigan ma'lum bo'ladi اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر والجنون والكسل ومن فتنة المحيا ومن فتنة الممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة عذاب القبر وأن أرد إلى أرض العمر من شح دعاء لك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد شنو o'xshagan ma'sur دعاء murojaat qilingan yaxshi bo'ladi ro'za tutgan odam bir aytibdilarki, surma qo'ysa bo'ladimi dedilar. Xushbo'y narsalardan foydalansa bo'ladimi dedilar. Surma xushbo'y narsalardan foydalansa bo'ladi. Lekin buni ko'proq masalan shu bu narsalarda bir ro'za ochilishi ehromda bo'lgan kishi xushbo'y narsadan ehtiyot bo'lishi kerak. Birinchi xushbo'ylangandan keyin xushbo'yni iste'mol qilmaydi. Hatto xushbo'ylik qo'shilgan sovunda ham qo'lini yuvmaydi. juma kunida birinchi rakatda Yosinni, ikkinchi rakatda Taboriyni o'qisa degan hadis bu yo'q birodarlar. Juma kuni boshqa nima bo'lsa, bu hadis yo'q. Nega bir so'rayaptiki ayol kishi notob bo'lib qolsa, majbur bo'lsa boshqa ayol e, tabib topilolmasayu shuni bir erkak tabib shuni ko'rsa, shuni mumkinmi? Masalan, shu hayotini saqlab qolishlik uchun ko'rsatsa bo'laveradi, birodarlar. Bu masalani javobini berish bizga juda qiyin masala, birodarlar. Javobi shuki, birinchi har bir jamiyatda musulmon tabiblar bo'lishligi kerak, birodarlar. Biz shu haqda musulmon tabiblarga murojaat qilish kerak. Erkak kishi ham kofir tabibga murojaat qilmaslik kerak avvalda. Chunki musulmon tabib dorini harom halolligini ajratib bera oladigan bo'ladi. Kofirga nisbatan harom halol degan lug'atlar begona gap bu. Unaqa lug'ati yo'q uni. Kofirlarni lug'atda halol harom degan narsa bo'lishi kerak emas. Chunki halol bilan harom bu Qur'oni Karimni Alloh tarafidan kelgan buyruqdir bu. Shuning uchun bu narsadan tashqari o'zi erkak kishining uchrashligida ham halol haromga bu hayotini saqlab qolishlik uchun bo'lsa, unda bo'laveradi birodarlar. Bu narsalar islomiy dunyoqarashda sahih o'rnashi bilan javob topaveradi. Bu narsalarda alohida yozishga hojat yo'q. Mana bu joyda birodarlar ko'p tushuntiryapmiz-ku, endi savollarning ko'pchilik ekan. Ba'zi kishilar bunaqa yil qirq va hokazo bunday narsalarni bir vaqtlarda shunaqa savol qilaverishlar bir odat tusiga kirmagan. bizni islom birodarlar ko'rsatmalarini o'zi tushungandan keyin bunday islomga zid bo'lgan ko'rsatmalar o'z-o'zidan chiqib ketadi birodarlar. Biz islomda nimalar qilish kerakligini bir o'ylashligimiz kerak. Shu haqda boshqa qilishimiz kerak. Islomda nimalarni qilmaslikni o'z-o'zidan chiqib ketaveradi. Shuning uchun ba'zi bir salbiy harakatdan ko'ra ijobiy harakat qilmoqlik kerak. Ijobiy harakat shuki, islom buyurgan ishlarni qilish kerak. Islom bizni hayronda qo'ymadi. Biz aytyapmiz, Qur'oni Karimni bizlarga sadaqat qilishlik, ehson qilishlikni Alloh ta'lim berdi. O'zining Qur'onida sura Baqarada salkam 3 bet bayon qildi. Masalul ladina yunfikuna amwalahumdan boshlab. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zlarining hadisi muboraklarida bayon qildilar. Shularni qilishligimiz sunnat, bulardan boshqa narsalar yo'q. Bu narsalarni misol asli bu yerda so'ralyaptiki, yilga yo'q 40 ga so'lgan bolalarning go'shtini qanday deyaptilar. Biz bu islomda bunaqa yil degan narsa yo'q, birodarlar. 40 degan narsa yo'q. Buni go'shtini nima qilamiz deb so'rab. Yo'q gap o'zi. Yo'q gapni so'rab so'rashga o'xshagan bo'lishi kerak. Ya'ni biz islomda bunaqa yil, qirq degan narsalar o'zi yo'qda uni. Shuning uchun bu narsalar faqat yo'q bo'lishi, yo'q deyishimiz kerak. Asli o'zi bu narsa durust emas narsa bo'ladi. Islomda bizni infoqni bizga ta'lim berdiki, infoq qaysi? infoqni mana 3 bet Qur'oni Karimda bayon qildi. Qayerlarga infoq qilishlarni bizga o'rgatdi Alloh taolo. Qul ma anfaqtum min khayrin falil val aqrabin. Sizlar infoq qilgan narsalar o'zi ota-onalarga va qarindoshlarga, yetimlarga, miskinlarga dedi. Va o'zi mana sunnat amallar, valima ziyofatlari va hokazo boshqa masalan aqiqa sunnatlari bu narsalar hammasi bayon qilingan. Mana bu joylarga o'zi tut'imut ta'am ovqat yedirishlik Bu mutlaq deb tushunmasligimiz kerak. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ovqat yedirishlik islomning afzali dedilar va o'zlari hayotlarida qaysi ovqatlarni yedirishlik afzal ekanligini amaliy sunnatlari bilan ko'rsatdilar birodarlar. xatlarni ko'pida ba'zilar ilm olayotgan duo qilaylik. Ilmimizga Alloh taolo bir rivoj bersin, amal qilishlikka tavfiq bersin debdilar.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 تعالى alloh taolo qadamlarga hasanotlar bersin Bizning mehmonni kelishini alloh taolo bizga barakot qilsin hamma mehmonlarimizni ham alloh taolo qadamlarga ajr azim bersin